Երբ խոսում է պատմությունը, անհատները պետք է լռեն։ Աֆրա Բեն Ներկայացնում ենք պատմության խոսքը։ Քաշաթաղի Հոչանց գետի վերին հոսանքների շրջանում Հոչանց գյուղի մերձակայքում գտնվում է եկեղեցական համալիր։ Նախապես այն երկու մասից է բաղկացած եղել, բայց հարավ-արևելյան հատվածը փլուզվել է։ Եկեղեցու երկու կողմերում շատ են մարդու կողմից մշակված քարանձավներ։ Որոշների պատերի մեջ կան խորշեր, որոնք հարվանաբար ծառայել են որպես պահարաններ։ Եկեղեցին հարավից ունի երկու պատուհան եւ 3 մուտք։ Եկեղեցու ներսի մոտավոր չափերն են 11.7 մետր, բարձրությունը գրեթե 5 մետր։ Չնայած եկեղեցին գտնվում է մեկուսի եւ դժվարամատչելի վայրում, կարելի է պնդել, որ այն չի ծառայել միայն կուսակրոններին եւ մենաստան չի եղել։ Եկեղեցուն հարակից տարածքներում եւ հարևան ձորակներում բնակելի քարանձավների արկայությունն ու տեղաբաշխման խտությունը խոսում են ժամանակին այս վայրերի խիտ բնակեցված լինելու մասին։ Բնականաբար հավատացյալ ժողովրդի հավաքատեղին մանավանդ տոն օրերին բավականին մեծ պետք է լիներ։ Ոստի կարելի է ենթադրել, որ այս դեպքում գործ ունեն ոչ թե Մենաստանի, այլ հասարակությանը ծառայած եկեղեցական շինության հետ։ Քարանձավի այս կառույցը մի շարք առանձնահատկություններով ստիպում է ենթադրել, որ այն գոյություն է ունեցել քրիստոնեության Հայաստան մուտք գործելուց շատ ավելի առաջ։ Միջնադարյան պատմիչ եւ մետրոպոլիտ Ստեփանոս Օրբելյանի հարկացուցակում նշված աղահեջ գավառի Ղոչանցի եկեղեցին հավանաբար վերաբերում է Ղոչանցի եկեղեցուն, Այնուհանդերձ եկեղեցական համալիրը չի օգտագործվել մինչև 1600-ականների սկիզբը։ 17-րդ դարի դարասկիզբին այստեղ են գալիս խուսակրոններ, որոնք էլ բնակեցնում են ժառափոր կացարանները, վերանորոգում եկեղեցական համալիրը եւ հիմնում անապատ։ Այդ մասին Արաքել Նավրիժեցին գրում է. Իսկ գրքի ուսուցիչները Տեր Կիրակոսը, Պողոս Վարդապետը, Մովսես Վարդապետը, Ներսես Վարդապետը եւ Թումա եպիսկոպոսը գնացին Խաշաթաղ գավառը Հոչանց գյուղի մոտ շինեցին անապատ եւ այնտեղ բնակվեցին։ Ըստ Ղրիմեցու Տեր Կիրակոսը վախճանվեց Հոչանց անապատում եւ այնտեղ էլ թաղվեց։ Նույն տեղում թաղված են նրա մարմնի պատվական նշխարները՝ իփարս օրնված Քրիստոս Աստծո Հավիտյանս ամեն։ Նրա թաղման տեղը հավանաբար պետք է փնտրել քարանձավային եկեղեցու ներսում կամ քարանձավի մուտքի մոտ։ Հիմնական մուտքի մոտ կա փոսարակ, քարերով լի։ Տեր Կիրակոսը հավանաբար թաղված է եղել այդ փոսում, որը հետագայում տարածքի հայաթափումից հետո այլազգիները քանդել են տապանակարը տարել։ 2016 թվականին քարանձավագետ Սամվել Շահինյանի ուղեկցությամբ Արցախ ժամանեցին ռուս քարանձավագետներ, որոնք միջազգային գիտական մի շարք ընկերությունների անդամներ էին։ Բավական մեծ էր նրանց հետաքրքրությունը նաև Հոչանցի Ժառափոր եկեղեցու նկատմամբ։ Արհասարակ Հայաստանում ժառափոր վանքերը եւ մենաստանները քիչ են, Այդ իսկ պատճառով Հոչանցը առավել խորը հետազոտությունների կարիք ունի։ Ավաղայն այսօր ժամանակավոր օկուպացված է Ադրբեջանի կողմից։